նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր մայրության եւ գեղեցկության օրն է։ Շնորհավորական ուղերձ ավետման տոնի արթիվ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հանդիպել է ֆրանսիացի մի խումբ լրագրողների հետ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր ապրիլի 7-ը Մայրության եւ Գեղեցկության տոնն է, որ ավանդույթի ուժով ամեն տարի պետականորեն նշվում է Հայաստանում եւ Արցախում։ Միևնույն ժամանակ ապրիլի 7-ը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է որպես Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոն։ Ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսն այդ օրը հրճակել է որպես մայրերի եւ մայրության բերկրանքին սпасող կանանց օրնության օր։ Ապրիլի 7-ին բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագ է մատուցվում եւ մայրության բերկրանքին սпасող կանանց օրնության կարգ է կատարվում։ Մարդկության այդ թվում հայ ժողովրդի համար մայր հասկացությունը մշտապես նվիրական է եղել։ Հայրենիքը կոչում ենք մայր հայրենիք, մեր եկեղեցին կոչում ենք մայր եկեղեցի, լեզուն մայրենի եւ երկրի կարեւորագույն քաղաքը կոչում ենք մայրաքաղաք։ Երեխաներն իրենց առավել հանգիստ ու ապահով են զգում իրենց մայրիկների կրկում, մարդիկ էլ իրենց մայր հայրենիքում։ Մայր լեզուն է, որ զորացնում է մարդու միտքն ու բանականությունը։ Ապրիլի 7-ը հրճակված է մայրության եւ գեղեցկության տոն, եւ մեզ հիշեցնում է նաեւ այն մայրերի մասին, ովքեր միայնակ են մեծացնում իրենց երեխաներին, ամենօրյա երոսությամբ հաղթահարելով հասարակական, հոգեբանական ու տնտեսական ամեն դժվարություն, եւ այն հերոսուհիների մասին, ովքեր զենքը ձեռքին պայքարել են մեր հայրենիքի կերտման ճանապարհին։ Շնորհավոր տոնը սիրելի մայրեր, քույրեր, տիկնակ եւ դուստրեր, մեր լավագույն բարեմաղթանքները, մեր սերն ու հարգանքը ձեզ, մեր խոնարհումը ձեր արժեվ։ Ավետ Մանտոնի արթիվ շնորհավորական ուղերձը հղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Ավետման տոնի առիթով հայրապետական մեր օրհնությունն ու ջերմ բարեմաղթանքներն են քղում մեր մայրերին, քույրերին եւ մայրության բերկրանքին սпасող կանանց։ Զատկական սրբարար եւ շնորհանորոգ այս օրերին տոնախմբում ենք Սուրբ Ավետման Պանծալի հիշատակը մեր Սուրբ եկեղեցիների խորաններից խնդրելով Աստվածածին Սուրբ Կույսի բարեխոսությունը մեր ողջ ժողովրդի եւ մասնավորապես մայրության ուրախությանը սпасող կանանց համար։ Մայրության ու գեղեցկության տոնը յուրօրինակ խորհուրդ ունի, քանզի խորհրդանշում է բնության զարթոնք, եւ հենց այդ զարթոնքով էլ հաստարարվում է գարունը։ Ու թեև գարնանային արևը փոքրինչ ուշանում է, սակայն մաղթանքները ուղված մայրերին ու քույրերին առավել քան ջերմ են։ Լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Գարնան ու մայրության տոն, ծաղիկ, ժպիտ, ջերմություն, այսինքն այն բոլոր հոմանիշները, որոնք կարող են փոխարինել կինեակին։ Մեծ պոետները կյանքի ուրախ ու տխուր պահերին մայր ու քույր են երգել։ Հուսալքված Տերյանը դիմելով Սիրազեյակին ասում է. «Այսօր եղիր քրոջպես կամ էլ այսօր եղիր որպես մայր»։ Իսկ մի մեծ մտածող էլ ասել է, որ հենց մայր ունենալու համար արժե աշխարհ գալ։ Հետաքրքիր է, ինչպես բացվեց օրն Արցախցիների համար։ Ստեփանակերտի փողոցներից մեկում իմ հանդիպած առաջին Արցախուհու Ռիտա Պետրոս Սարոսյանի համար այն բացվեց այսպես. Թե ինչպես բացվեց օրենքս համար, շատ լավ, կարծես թե իմ եղբայրը, չգիտես ինչի, սպասում են հենց այդ օրվան, որ անպայման մի նվեր տա եւ առաջինը որ արտնացա տեսա իմ մահճակալին դրած վարդ եւ գրած բարեմաղթանք, որ լինես այդպեսի գեղեցիկ, ինչպես որ միշտ։ Դա իմ եղբոր կողմից շատ մեծ նվեր էր ու ես անչափ հուզվեցի այդ պա, իսկ մնացածին քույրիկներիս, մայրիկիս, իդեպ նշեմ, որ 4 քույրիկներ ենք մենք, 4-ին սաղին շնորհավորեցի ու ինչու՞ չէ, կցանկանայի որպեսի ընտանիքով գնայինք միասին միտեղ նշեինք եւ օրը տոն դարձնեինք։ Մայրության եւ գեղեցկության օրն ամեն մեկը յուրովի շնորհավորանք է ստանում՝ խայտաբղետ ծաղիկներ, գեղեցիկ նվերներ, դե իսկ շնորհավորանքների տարափն ամենուր է։ Սիրելի հայ մայրեր ու քույրիկներ, շնորհավոր ձեր ապրիլի 7-ը կցանկանայի որպեսզի ձեր դեմքի ճպիտը անպակաս լինի եւ միշտ ուշադրությամբ շրջապատված լինեք, որպեսզի միայն տոների կապակցությամբ չէ որ ձեր ամուսինները կամ չգիտեմ եղբայրները շնորհավորեն, այլ ամեն օր ձեր օրը տոն դարձնեն։ Լինեք այդպիսի գեղեցիկ եւ գառնանային լի ուրախությամբ։ Յուրաքանչյուր կին գեղեցիկ է յուրովի։ Կարևորելով այս հանգամանքը հաջորդ զրուցակիցս ուսանողուհի Անահիտն իր եւ բոլոր համանապահ զինվորների անունից շնորհավորում է հայր մայրերին, մաղթում որ เป զի նրանք այլևս արցունք չտեսնեն, ապրեն անհոգ ու խաղաղ։ Թրջեի մտքով դու ուդի մայր ներարթու տեսնել վարարում կարկաչում էր սարերում տեսնեի այն արում կարոտով ես անհուն որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարում կարկաչում էր սարերում Միանանք շնորհավորանքներին եւ մաղթենք բոլոր մայրերին հավերժ գեղեցկություն, անսահման երջանկություն։ Մայրության ու գեղեցկության տոնին նվիրված 3 Ստեփանակերտի Շալ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի է ունեցել տոնական երեկո։ Կնոջը մեծարել տարին 1 կամ 2 անգամ դա դեռևս ամենանվազագույնն է, քանզի կնոջը պետք է քնքշություն, հոգատարություն ու ջերմություն ոչ միայն ամբողջ տարում, այլև ամբողջ կյանքում։ Լինելով նուրբ ու քնքուշ, կինը պիտի միշտ իրեն սիրված ու պահանջված զգա։ Հանդիսությունը սկսվեց Սայատնովայի աշխարհումս իմը դունես երկով։

Մայրության եւ գեղեցկության օրը շնորհավորելու են եկել ամենափոքրիկները, ովքեր ի դեպ առաջին անգամ են բեմում։ Միջոցառմանը ներկա անվանի բանաստեղ Սոկրատ Խանյանը գտնում է, որ առհասարակ քիչ է սոսկ բարերով մեծարել կնոջը, հատկապես հայ կնոջը, ով կարողանում է հերոսներ ծնել։ Որևէ մի հանճարեղ այս տղամարդ թունակ լինի կամ համարձակվի շղթելու մորտը, նշանակում է մոլորված է։ Մոլոր ստեղծված է այն առումով, որ ամեն ինչի հիմք մայրն է։ Արվեստագետ Լավրեն Ղալայանը կարևորում է նմանատիպ միջոցառումները։ Իսկ հա ազգային ժողովի падգամավոր Արզիկ Մխիթարյանն էլ գտնում է, որ հայ կնոջ ամենամեծ մասնագիտությունը հայուհի լինելն է։ Իհարկե գերազանցը երբ կնոջը մեծարում են, առանձնապես հայուհուն։ Ես միշտ մտածել եմ, որ հայ կնոջ ամենամեծ մասնագիտությունը դա հայուհի լինելն է։ Այս նշանակում է ունենալ ամուր ընտանիք, լինել լավ մայր, լավ տատիկ, Իրար հաջորդող հայկական էստրադային ու արտասահմանյան երգերը հիացմունք էին պատճառում ներկաներին, իսկ հնչած մաղթանքներն էլ հետևյալն էին՝ խաղաղություն, երկարակեցություն ու ժպիտներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մայրության եւ գեղեցկության օրվա առիթով Ստեփանագերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի ընթերցողների գրուց տուն ակումբի անդամները երեք կազմակերպել են տոնական միջոցառում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայ գրականության հսկաները բազմաթիվ ստեղծագործություններ են ձոնել մայրերին, որոնք դարձել են մեր ժողովրդի սեփականությունը, այնպես որ գրոց տունակումբի անդամների համար դժվար չէր ընտրել ու ասմունքել եւ կամ երկել հանդիսատեսի կողմից սիրված ստեղծագործություններ։ Մորս սրտի հետ աշխարհն են չափել, ելի մեծ է նա, մեծ է բողոքին, արեն աչքերին միշտ են ափափել, միշտ նա դառնալով որդոց օրոցքին եւ հիմա քիչ է փիաչքես տամ թե սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս ախ մայր երկելուց ինչպես կշտանամ մայրս պատկերն է մայր հայրենիքիս մայրերն են պահել մեր հայացքները մեր մանուկներին տվել կաթի եւ հայրենիքով դարձել են լեցուն որ ժողովուրդը ապրի հայր հավերը մայրերն են պահել մեր հայոց երկը երբ մանուկներին օրոր են ասել արցունքն աչքերին սրտերում վերքը մեր ասած կյանքի օրն է երազել։ Նրանք չեն զիջել մեր երկն ու լեզուն բիր հասկերտներին, սուլթանին, ցարին, որոնք մեր վերջն են երազում, մեր վաղճանն են երազում։ Տիրելու համար հայոց աշխարհին։ Ատանի ընթերցասերները կարողացան հուզել ջերմ զգացմունքներ արտնացնել հանդիսատեսի մեջ, նրան նույնպես մղելով անկեղծ արձագանքի։ Եղան ելույթներ նաև դահլիճից։ Վաստակաշատ մանկավարժ Նաիրատ Համրազյանն ինքն էլ արտասանեց ու շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին հաճելի երեկոյի համար։ Մեր մայրասեր ու մայրախնամ բանաստեղծների երկնած մայրապատումի այդ մատյանում այնքան սրտի խոսք այնքան ջերմություն կա մայրերի նողված, որ չի բարի այսպիսի մի քանի միջոցառումը։ Ես ուրախ եմ, որ դուք այս բանաստեղծությունները ձեր հոգու պրիզմայով ածկացնում։ Ասել է թե խոսքի արժեքը լավ եք հասկանում։ Ասել է թե գիտեք դուք, սովորում եք նաև ինչպես պաշտել մորը, հայրենիքը, շրջապատը, ընկերներին եւ այլն։ Միջոցառմանը նաև երաժշտական կատարումներ կային, որոնք հնարավոր դարձան Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի եւ Շուշիի հեղինակային ակումբի հետ համագործակցության շնորհիվ։ Գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը մեծ զրույցում ասաց. Կարծում եմ միջոցառումը կայացավ, որովհետև երեխաները անմիջական էին, սրտանց էին, ինքնաբուխ էին, բանաստեղծությունները ինքնաբուխ էին, արտասանվում։ Երաշտական համարները ինքս եմ հայթայթել, երաշտական ուսանանի հետ, հետո մեր ընթերցողներից մեկն էլ այդ մի աղջիկ նվագում էր Շուշվայի երնակային ակումբի անդամներից մեկն է, եւ մեր ակումբի անդամն է, եւ այն ակումբի անդամը։ Բոլորն են մասնակցել։ Համատեղ ուժերով, այո, ամեն ինչ ստացվել է։ Իհավելումը նշենք նաեւ, որ գրոց տուն ակումբը ստեղծվել է ընդամենը 2 ամիս ամիս առաջ եւ այն նախաձեռնած տղաներն ու աղջիկներն արդեն հասցրել են 4 միջոցառում կազմակերպել։ Յուլիա Վանյան այսօր Թեման շարունակում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Հադրութի շրջանում կանանց միամսակի ընթացքում բազում միջոցառումներ են անցկացվել։ Շրջանի դպրոցներում, մշակույթի օջախներում Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ Հադրութի Արեգի Սարգսյանի անվան գրադարանում կազմակերպվել են գանանային ընթերցումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, իսկ մշակույթի տանը կազմակերպել են նկարիչների ցուցահանդես, բազում միջոցառումներ։ Ծրագրերը բովանդակալից ու բազմաբնույթ էին։ Մասնակցում էին Տողի Հադրութի արվեստի դպրոցների, Հադրութի մանկապետանական դպրոցի սաները։ Շրջանի տարբեր ոլորտներում շուրջ 1100-ից ավելի կանայք ու աղջիկներ են աշխատում։ Նրանք ընդգրկված են կրթության, առողջապահության, pedagogical կառավարման, մշակույթի եւ այլ բազում ոլորտներում։ Ասածս խոսում է այն մասին, որ այսօրվա Արցախցի կինը բժիշկ է, մանկավար, տնտեսագետ, ինժեներ, շինարար, զինվոր, հողի մշակ, բանվոր, բայց ամենից կարևոր առաքելությունը մայրությունն է։ Սամանին կանգնածին, որն ամեն օր մայրական օրհնանք է ստանում։ Գլուխ եմ խոնարում Արցախյան գոյամարտում եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմը զոհված բոլոր տղաների մայրերի առաջ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Փարիզում աշխատանքային այցի ծրագրի շրջանակներում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ապրիլի 6-ին հանդիպել է ֆրանսիացի մի խումբ լրագրողների հետ։ Խորհրդարանի ղեկավարը լրագրողներին է ներկայացրել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, մասնավորապես Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով արկա անվտանգային հարցերի համատեքստում։ Ազգային ժողովի նախագահը ֆրանսիացի լրագրողներին տեղեկություններ է հաղորդել նաև արտաքին կապերի Արցախի եւ Ֆրանսիայի միջև ապակենտրոնացված համագործակցության մասին։ Ապրիլի 1-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 3000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ 2020 թվականի մարտի 29-ից մինչև ապրիլի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 5 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 7, գողության եւ խարդախության 3 հական, զենքի եւ ռազմամթերքի հայտնաբերման, մարմնակամն ասվածք հասցնելու եւ ապօրինի ձեռնարկատիրության 2 հական, պաշտոնական լիազորությունները անցնելու, պաշտոնական ամփոփության եւ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու մեկական հանցագործության դեպքում Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության 3 դեպքի մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության 2 հանցադեպով հանցագործներ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 83 ահազանգ, որոնցից 77-ը բուժ հաստատությունների ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, երկուսը միայն յութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանձ կավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 516 վարորդներ, որոնցից 252-ը անվտանգության գոտիների չամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու, 191-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 11-ը անստաֆ վիճակում, 16-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան։ Տակություն։